Вікторія тихо запитала, що сталося з Сергієм? Чому він у лікарні? Почула, значить, телефонну розмову. Поранили його вчора, коли затримували квартирних злодіїв. Усе, я побіг, докладніше ввечері. Машина вже стояла біля брами. Федір Іванович повідомив, що на проспекті Миру зранку дві машини встигли поцілуватися, бо дорога в такому жичку, не дай Боже. Увімкнув, як завжди, радіо. Маринич у піввуха слухав музику, а в думках гастролери. Де ж вони могли заховати вкрадені облігації та коштовності? У чужому місті, не маючи перевірених, добре знайомих скупників, продавати вони, звісно, не наважилися б. Та й навіщо б тоді збиралися купити золоті речі в Марушка? Ні, цілком ясно, що десь переховують крадене. Але де? Знайти ці коштовності треба негайно, сьогодні завтра, інакше справа може надовго застопоритися. Анатолій уже почав сумніватися, чи не поспішили вони із затриманням гастролерів. Може, варто було ще трохи зачекати, постежити за ними, встановити зв'язки знайомих у котрих могли переховувати цінності. Чи не краще було б затримати їх, як уже виїжджали з міста? Тоді коштовності обов'язково були б при них. Поштою не ризикнули б відправляти. Може, і справді поквапилися, але ж з усіх боків нагадували, вимагали, коли ж, коли нарешті знайдете злочинців. Тим то й хотілося якомога швидше доповісти про результати. Та сказано поспішиш, людей насмішиш. Коли справу провалять, буде не до сміху. Та годі, чого даремно гризтися, ще не все втрачено. У такому настрої Маринич зайшов до управління. Полковник наказав, коли ви прийдете, відразу до нього, зустрів черговий. У кабінеті Крижанівського вже сидів насуплений грек і начальник слідчого відділу Гліб Капелюшний. Ти теж дзвони до лікарні. Замість «Добрий день» запитав Крижанівський. Михайло Йосипович дзвонив. Чи сьогодні тарабанити до лікарні? Треба було вчора подумати про акуратніше проведення операції. Це між іншим. Треба домовитися, щоб дзвонив хто-небудь один. Не можна ж заважати людям працювати. Я це подзвонив, а мені кажуть. Ранок тільки почався, від вас уже п'ятий питає про кучерявого. Ще посеред ночі ваш товариш приходив. Це я по дорозі додому, тихо промовив Маринич. Я й буду цікавитися. Інші нехай не дзвонять. Гаразд. А що тепер плануєте робити? Маринич зрозумів, що Грек уже докладно розповів начальникові про вчорашню операцію. Крижанівський, видно, не вважає, що вони поспішили із затриманням гастролерів. У Петровича взагалі така вдача він ніколи не жалкує з приводу уже зробленого. Часто повторює фронтову формулу. Кожне рішення командира є правильним, якщо воно втілене в життя і рішуче доведене до кінця. Така формула під час війни була, мабуть, правильною, виховувала в командирів рішучість у складних умовах бойових дій. А втім, у працівників міліції і тепер часто складаються обставини, котрі дуже нагадують фронтові бойові. Анатолій коротко виклав план дальших дій. Гаразд, дзвонив лісовий, зараз приїде. Йому доручено вести справу про напад на кучерявого. Маринич перечитував пояснення, співставляв свідчення, намагаючись відшукати в них суперечності. Проте їх не було. Очевидно, Дворенков і Меляновський заздалегідь обговорили між собою версії. У них усе збігалося заглянув грек. Ніяк не можуть підібрати бодай двох подібних на того діопітека. Маринич зрозумів, кого має на увазі грек. На пізнанні слід виставляти людей, які не дуже відрізняються один від одного ані ростом, ані статурою, ані якимись особливими прикметами. Підібрати подібних до дворенкова неважко. В самому управлінні є чимало таких атлетів. А е, от підібрати статистів.